Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղայի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լուբա Գրիգորյանը։ Մարտակերտի շրջանի Նորմարաղայի միջնակարգ դպրոցի մասնաշենքը գտնվում է ամխիթար վիճակում։ Երկար տարիների ինչ Լուբա Գրիգորյանը ղեկավարում է կրթօջախը։ Չնայած մասնաշենքի ոչ բարեկարգ պայմաններին, կրթօջախը տարին կեզրափակի լավ ցուցանիշներով։ Զրուցակցուհիս Մարտակերտի շրջանի Նորմարաղայի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լուբա Գրիգորյանն է։ Դպրոցը ստեղծվել է 1997 թվականին Դպրոցի առաջին տնօրեն Մկրտիչ Ասրյանի եւ գյուղական համայնքի այն ժամանակ գյուղապետ Վագիփ Համբարձումյանի ջանքերով հարմարեցված շենքում 1957 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Վագիփ Համբարձումյանի եւ դպրոցի առաջին տնօրեն Մկրտիչ Ասրյանի ջանքերով բացվել է 8-ամյա դպրոց 20 աշակերտների եւ 6 ուսուցիչների ընդգրկմամբ։ 2000 թվականին դպրոցը դարձել է միջնակարգ։ 2017-18 ուսումնական տարում դպրոցում սովորել են առաջինից մինչև 12-րդ դասարաններում 84 աշակերտներ։ Ունենք նախադպրոցական խումբ 10 աշակերտների ընդգրկմամբ եւ նոր ջրաբերդի մասնաճյուղ 9 աշակերտներ։ Դպրոցում դասավանդում են 19 մանկավարժներ, որոնցից 18-ը բարձրագույն կրթությամբ։ Տիկին Գրիգորյան, կարծում եմ, անցյալը միշտ էլ ապրում է մեզ հետ, ով անցյալ ունի, նա նաև ունի պատմություն, ուրախ եւ տխուր հիշողություններ։ Ձեր հարազատ Մարաղան մնաց հերու-հերուներում եւ դուք հաստատվեցիք այս գյուղում, անվանեցիք նոր Մարաղա։ Այս օրերին ինչ հիշողություններ են արտնանում կրթօջախի տնորենի մոտ մայիսը հաղթանակների ամիսն է ու նաև անցածը վերապրելու ամիս եւ արդյոք որևէ միջոցառում կազմակերպում եք երեխաների հետ տեղյակ են մի փոքր էլ այդ մասին խոսեք այնուհետեւ անցնենք ուսումնական process-ներին խնդրեմ իհարկե ամբողջ արցախ աշխարհում է տոնում մայիսյան հաղթանակները մեր դպրոցն էլ անլաս չի մնում այդ միջոցառումներից ապրիլի 28-ին կազմակերպել ենք միջոցառում այցելել ենք դպրոցին դիծ զորամաս որտեղ երեխաները ելույթներ են ունեցել ու դա բարբերաբար է իրենք են այցելում դպրոց մենք ենք այցելում կապը միշտ կա զորամասի հետ այսօր քանի աշակերտ է սովորում ձեզ մոտ սովորում է 84 աշակերտներ դա շատ է գյուղի համար թե քիչ Գյուղը կամաց-կամաց զարգանում է։ Իհարկե ցանկալի կլինի, որ ավելի շատ լինի։ Նախկին դպրոցի парքը ուրիշ էր։ Այսինքն, այսինքն Մարաղայում եվրոսական դպրոց կար եւ հայկական դպրոց կար, երեխաների քանակը շատ էր, ուսուցիչները շատ են, բնակչությունը շատ էր։ Դե հիմա այս յուղի տարածքում համարյա ձևավորվել է Մարաղայի, Մարգուշավանի, Հայկաջուրի նույնիսկ կարելի ասել բնակիչներից։ Այսինքն այդ գյուղերի երեխաները այստեղ են սովորում։ Բնակիչները ոստեր ձևավորվել այ գյուղը։ Ահա, հին։ Հա, հին գյուղերը, այո։ Իսկ այդ գյուղերը պահպանվել են անուններով գոնե։ Շովանը ոչ, բայց հայկաջուրը այո, Հասան Ղայանն նախկին հայկաջուրը։ Տիկին Գրիգորյան բոլոր առարկաներն են դասավանդվում։ Բոլոր առարկաներն են դասավանդվում են, կան մասնագետները բարձրագույն կրթության։ Այս տարի քանի առաջին դասարանցի։ Փոշագարու ուսուցիչ, որը կհամալրվի սեպտեմբերի 1-ից նոր մանկավարժով։ Քանի աշակերտ կհ կհաճախի առաջին դասարանը։ Առաջին դասարան կհաճախի 17-18 ուսումնական տարում 8 շագիրդներ։ Լավ է, անցյալ դե- տարի քանի աշակերտներ։ Անցած տարի 7 շագիրդ։ Այդ սահմանը տատանվում է։ Միայն մեկ դասարան ունենք, երրորդ դասարանը, որ 17 շագիրդներ։ Այսօր գրեթե Արցախում չկա մի այնպիսի համայնք, որի զավակները թեպետ հերու ափեր ունեն ապրում, սակայն հարազատ ծնդավայրի հետ են։ Գիտեմ, որ ձեր գյուղը նույնպես ունի այդպիսի նվիրան զավակներ։ Ինչ կարող եք ասել, որտեղ են բնակվում, ինչով են օգնում։ Ռուսաստանաբնակ հայրենակիցներ ունենք, որոնք օգնում են գյուղին, հիմնականում դպրոցին, իրենց ջանքերով, իրենց հովանավորությամբ գալիս են, նվիրատվություններ են կատարում, վերանորոգման աշխատանքներին են մասնակցում, իրենց ֆինանսական ներդրումները ունենում են։ Օրինակ ինչ են արել կրթօջախի համար։ Բակը լրիվ սալիկապատված է, վերանորոգման աշխատանքներ, բայց ամենամեծ բանը, որ մենք կուզենայինք լինել, դպրոցը շատ փոքր է չի բավարարում այսօրվա մեր պահանջներին։ Դպրոցը կառուցվել է 2004 թվականին Թեհրանի հայոց թիմի միջնորդությամբ, դերևս Տիկին Վարուժան եւ Ալմա Հովանեսյանների միջոցներով։ Ամենացավոտ հարցը գրթօջախի ո՞րն է, ամենահուզող հարցը։ Շատ փոքր են դասասենյակները։ Երևի այն ժամանակ որ կառուցվել է 50 աշակերտ էր, դասա քիչ էին աշակերտների քանակը, օրինակ ամեն մի դասան 2-3 աշակերտ կար կամ 5 աշակերտ, հիմա շատացել է եւ սենյակ սենյակն է փոքր եւ սենյակների քանակը։ Տիկին Գրիգորյան, կարծում եմ կարող եք մի քանի բառով ամփոփել տարին, որովհետեւ մենք հանդիպում ենք մայիս ամսին, շատ շուտով կսկսի քննաշրջան, թե ինչ, ոնց, ինչպիսի տարի էր ընդհանրապես։ Ամեն տարի ոնց որ աչքի են գնում երեխաների մի մասը, մենք պետք է երկու շաբթի օրներ գնանք Մարտակերտի առաջին դպրոց, որ առաջինից երրորդ տեղերը գրաված երեխաներին մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար, որից 6 աշակերտներ դպրոցից առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերն են գրավել։ Ուսման բնակավար նկարչությունից, շախմատից, շարադրությունների մրցույթից մեկ աշակերտ հանրապետականում էլ գովասանագիր ստացել, գրոսավազք, երկից ասմունքից կան էլ երեխաներ, կան շնորհալի երեխաներ ունենք։ Քանի շրջանավարտ կունենաք։ Այս տարի 4 շրջանավարտ ունենք։ Զուցել եք հետները։ Կնությանը հա, հա, նախապատրաստվում են։ Մեկը Արցախի Պետական համալսարանի ստեղծագործող աշակերտուհի է, բանասիրական ֆակուլտետ կընդունվի։ Կարծում եմ հաջողություն ցանկանանք իրեն։ Ես հա։ մյուս ուզում եմ երաժշտական կրթություն ստանալ։ Լավ երկու։ Ուզում է։ Հա դուք այստեղ ունեք առաջին հիմքերը դրած։ Մրցույթներում հաղթող է ճանաչվել այս աշակերտուհին։ Այսինքն ունենք դաշնամուր, չունենք ոչ մի բան չունենք, դալերի ինքնուսույց, համակարգչից օգտվելով կամ մեր երաշխության ուսուցչուհին է ողորթում, այդպես։ Ոչ մի գործիքի վրա չի նվագում, չէ, ոչ մի գործիք։ Այսպես օրինակ կարող են ձեր բարերարները ձեզ նվիրեն մի դաշնամուր, ուսուցիչ վարձեք։ Դաշնամուրը որտեղ դնենք, տեղ չունենք։ Այո, դա։ Իսկ մասնաշինքի հարցը փոխելու համար օրակարգի մեջ է։ Միշտ ասում են, որ կամ կցակառույց կսակվի, կամ դպրոցական շենք, բայց տենց էլ ոչ մի բան դեռ չկա։ Տիգին Գրիգորյան, ի՞նչ նոտայով կցանկանայի կավարտեինք մեր հանդիպումը։ Կցանկանայի, որ խաղաղություն լինի առաջին հերթին մեր Արցախ աշխարհում, խաղաղ հոգով ապրենք։ Մեր երեխաներն էլ այդ խաղաղ միջավայրում կարողանան կրթենք, դաստիարակենք, հասցնենք իրենց նպատակներին։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Մարտակերտի շրջանի Նորմարաղայի միջնակայք դպրոցի տնորեն Լուբա Գրիգորյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Thank you